פרק מ"ב הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. לא יצעק ולא יישא, ולא ישמיע בחוץ קולו. קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה חיה לא יכבנה, לאמת יוציא משפט. לא יחיה ולא ירוץ, עד ישים בארץ משפט, ולתורתו איים ייחלו. כה אמר האל אדוני בורא השמים ונותיהם, רוקע הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אני אדוני קראתיך, וצדק ואחזק בידיך, ואצורך ואתנך לברית עם לאור גויים. לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושב וחושך. אני אדוני הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. הראשונות הנה באו, וחדשות אני מגיד, בטרם תצמחנה אשמיע אתכם. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו מקצה הארץ, יורדי הים ומלואו איים ויושביהם, יישאו מדבר וערב, חצרים תשב כדר, ירונו יושבי סלע, מראש הרים יצבחו. ישימו לאדוני כבוד, ותהילתו באיים יגידו. אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יעיר קנאה. יריע אף יצריח, על אויביו יתגבר. החשיתי מעולם, אחריש את אפק, כי יולדה אפעה, אשום ואשאף יחד. אחריב הרים וגבעות, וכל עשבם אוביש. ושמתי נהרות לאיים, ואגמים אוביש. והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו אדריכם, אשים מחשך לפניהם, לאור ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. נסוגו אחור, יבושו בושת, הבוטחים בפסל, האומרים למסכה, אתם אלוהינו. החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות, מי עיוור כי אם עבדי, וחירש כמלאכי אשלח, מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד אדוני? רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. והוא עם בזוז ושסוי, הפיח בחורים כולם, ובבתי חלאים הוחבאו. היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, הלא אדוני, זו חטאנו לו, ולא אבו בדרכם הלוך, ולא שמעו בתורתו. וישפוך עליו חמא אפו, ועזוז מלחמה, ותלהטהו מסביב ולא ידע, ותבער בו ולא ישים על לב.